บุ๊กทูแปดสิบห้าเดลปันปูลูลิมาคำถาม อดีตการหนึ่ง bertanya masa lampau satu คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว Seberapa banyak Anda minum คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว Seberapa banyak Anda bekerja คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว Seberapa banyak Anda menulis คุณนอนหลับสบายไหม Bagaimana tidur Anda คุณสอบผ่านได้อย่างไร Bagaimana Anda bisa lulus ujian คุณหาทางพบได้อย่างไร Bagaimana Anda bisa menemukan jalan คุณพูดกับใครมา Dengan siapa Anda berbicara? คุณนัดกับใครมา Dengan siapa Anda membuat janji? คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา Dengan siapa Anda merayakan ulang tahun? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Di mana Anda tadi berada? คุณเคยอยู่ที่ไหนมา Di mana Anda pernah tinggal? คุณเคยทำงานที่ไหนมา Di mana Anda pernah bekerja? คุณแนะนำอะไรไปแล้ว Apa yang sudah Anda sarankan คุณทานอะไรมา Apa yang sudah Anda makan คุณได้พบอะไรมา Apa yang sudah Anda alami คุณขับรถมาเร็วแค่ไหน Seberapa cepat Anda menyetir?